حدیث یازدهمی فرمودی رسول الله صلی الله علیه و سلم و جنه این حدیث بالاخره طرق متعددی داره الله کار به طرقش نداره چیزی که مهم فضایل روزه زیاده فرمودی رسول الله در از الله نقل میکنه در حدیث قدسی صوم لی و انا اجزی به خداوند میگه که روزه مال من من خودم پاداشش میدم کفایت میکنه در کل یعنی کل فضیلت ها رو در بر میگیره فضایل روزه خیلی زیاده و ما هم الله ما را ببخشه در کوتاهیمون در مقابل روز گرفتن نوافل خصوصا تو زمستون که غنیمت سرد به قول که در حدیث اومده حدیث که در فضایل روز اومده زیاده مثل حدیث سهل بن سعد ان فی الجنه بابا یقال له الریان دری هست در بهشت به اسم ریان که یدخل منه منه الصائمون یوم القیامه از اون در داران از اون وارد میشن لا يدخل منه احد غیرهم غیر از روزداران و از اون در وارد نمیشن فاذا دخل اغلق فلم يدخل منه احد یعنی وقتی که وارد بشن دیگه کسی نمیتونه از اون در وارد بشه الا کلا این روزه روزه فرض رو شامل میشه روزه نافله را هم شامل میشه طرق زیادی داره در بعضی از طرق آمده من در من دخل فیه شربه و من شربه لم یظما ابدا کسی از اون بنوشه هیچ وقت تشنه هم نمیشه همین حدیثی که من گفتم حدیث ابو هریره هم هست الصیام جنه در روایت الصوم جنه و حصن حصین من النار قلعه بسیار محکمی هست در مقابل آتش من میگم کوتاهی داریم یعنی این و حصن حصین حصن حصن یعنی قلعه محکمی در مقابل آتش جهنمه الصيام جنه سپره روزه سپره یستجن بها یستجن بها العبد من النار یعنی سپری هست که شخص خودش پناه میده از آتش حدیث جابر رضی الله عنه در مسلم امام احمد وبعد أرهام الحديث ميجي صيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال مثل أن سپری دار در جنگ استفاده وصيام حسن ثلاثة أيام من كل شهر و چقدر خوب روزه سه دار ما حديث معاذ بازم داریم الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار دوستان صندوق صدقات رو فراموش نکنید صدقه هم گناهان رو پاک میکنه همونطور که آب آتش رو خاموش میکنه رسول میگه که الا ادلک علی ابواب الخیر درهای درهای خیر رو بهت نگم در خیر درهای خیر نه در های درهای خیر روزه هست من از ترغیب و ترهیب دارم این حدیث رو براتون میگم الصیام و القرآن و یشفعان روزه و قرآن شفاعت میکنه روز قیامت حدیث شما میدونید در صحیحین است هرچند که این لفظش در مسند نمیدونم یعنی چقدر از اون احادیثی که اومده در بحث روزه ده ها حدیث ما داریم علیک بالصوم فانه لا عدل حدیث ابو امامه روزه بگیر که هیچ هیچ چیزی با روزه برابری نمیکنه یا مثلا حدیث در روایت قلت یا رسول مرنی به امر الله به یک چیزی بهم بگو که انجام بدم که به من نفر قال علیک بالصوم فانه لا مثل له یعنی هیچ چیزی برابری با اون نمیکنه و حديث أبو سعيد الخدري داري ما من عبد يصوم يوما في سبيل إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريف افتاد سال از جهنم خدا تو را دور میکنه با یک روز روزه در راه الله یک روز روزه حديث ابو هريرة هم داري من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا افتاد سال ترى خدا صورت تو از جهنم دور میکنه یا در روایت دیگه حدیث ابو الدرداء میگه من صام یوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض یعنی يعني خندقی خداوند با یک روزت آه، در راه الله خندقی بین تو که بین آسمان و زمین یک خندقی ایجاد میکنه بین تو و آه، عذاب عذاب خداوند و بین جهنم از جمله احادیثی که در این باب داریم حدیث ابو هرره بازم هست حالا هرچند که دیگه بعد از اون دیگه ما احادیث در بحث رمضان داریم حالا هرچند که آیه قرآن شهر رمضان الذي انزل القرآن کفایت میکنه ولی خب احادیث زیاده در همون فرضش من قام ليله القدر و احتساب و آخرش میگه و من صام رمضان ایمانا و غفر له ما تقدم من ذنبه اینا زیاده احادیثی که در بازم در بحث فضیلت روزه گرفتن فرض رو داره ولی خب من گفتم 14 تا حدیث من خوندم ما بقیش الان در بحث فرض الان بحثم نیست بحثم مطلق سنت و, و پایبندی به نوافل کوتاهی نکنیم دوستان روزه دوشنبه پنجشنبه سه سه روز در ماه واقعا ما کوتاهی داریم در بحث روزه نوافل کم میبینیم دوستان که اهل روزه باشن اولیش هم خودم هستم الله از ما گذشت کند و ما را پایبند بسازد به سنت های خودش